بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سوره الضحى سوره الضحى ni sura ya 93 yenye aya 11 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika sura hii wadduha wal-layli idha saja na apa na mchana unapopambazuka na apa na usiku unapotanda ma wadda'aka rabbuka wa ma qala hakukutupa mola wako wala hakukubughudhi wala al na malipo ya akhira kwako khairul laka min al ni bora kuliko malipo ya duniani malipo ya akhira kwako ni bora kuliko malipo ya duniani wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda na kuhakikisha hakikisha kwamba atakupa Mola wako malipo ya akhera na utaridhika kwani ni asikulipe alam yajidka yatima faawa si amekukuta wewe yatima akakukumbatisha na ami yako akakulea kwa upenzi wawajadaka dhalan fahada na akakukuta huna uongozi wowote akakuongoza wawajadaka ila faaghna haja kukuta mula wako kwamba maskini akakutajirisha kwa kukumkumbatisha na mapenzi ya Khadija al-Khadija al-Kubra fa amma al-yatima fala taqhar basi la kulifanya wewe katika kumshukuru Mwenyezi Mungu wako juu ya neema hizo alizokupa na malezo yaliyokulea yatima wa Mwenyezi Mungu usimdhalilishe usimdhalilishe yatima Mwenyezi Mungu usimdhalilishe wa masaila fala tanhar na muombaji usimkaripie unachompe huna mrejeshe kwa maneno mazuri wa amma binemati rabbika fahaddith ama neema za Mola wako basi zizungumze kwa uzuri zikumbuke kwa wema neema za Mola wako zikumbuke kwa wema. Sadaqallahu alazim.